amahoro neza mwebwe mubandanya kumviriza radiyo y'isanganiro amakuru tubateguriye muri kano kanya hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umushyikiranganje wa mbere yarenga iyo n'icegera cy'umukuru w'igihugu Prospere bazombanza barahiye kuri uyu wa gatatu imbere y'umukuru w'igihugu abashingamateka amateka amateka kugira ngo binjire muri aya mabanga turazakora umwidondoro w'izo ndongo zishasha sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Cibitoke yarayiciriye igihano cy'umunyororo wo guherayo umupolisi yagirizwa kwica umusirikare wo mu ikambi iyo ntara urubanza rw'ikibiriraho rwabaye ku mugoroba kuduza amafaranga leta ikoresha mu gisata cy'uburimyi ni kimwe mu byotuma umwimbi w'igihugu wisununura gusumba muraza kumva isiguro z'umwigisha muri kaminuza afatira ku cegeranyo cy'ibanki y'iterambere ya Africa BAD cerekana ko umwimbu utera wiyongera nk'uko byibonekeje mu mwaka heze w'ibihumbi bibiri na cumi n’icenda tubafitiye n'imvugo iremesha turaraba imvugo ibereye mu gihe abandi bari mu mubabaro wo kubura babo Eric Uwimana ari mu buhinga bw'ibyuma sangwa ikaze mu idonido ry'ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro bakaba bavuze ko bazogamburukira abarundi kandi bazokurikiza ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'ayandi mabwirizwa Jean Marie Mayong. imbere y'umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro abaherutse kwemezwa imbere y'Imana mushobora byose n'imbere y'umukuru w'igihugu jewe ingenieur Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'uburundi n'abarundi mwubahiriza ubumwe bw'abarundi amahoro n'ubutungane kuri bose hakurikiye uwugiye kuba umushikiranganji wa mbere wa leta y'uburundi uyo nawe akaba ari Alain Bunyoni aho nawe nyene yiyemeje yuko azokubahiriza ibwirizwa nshingiro mu kwirinda ibyo byose biza bicanishamo abarundi imbere y'imana mushobora byose imbere y'umukuru w'igihugu imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka jewe komisiyo de polisi generale bunyoni arengiyoni umushyikirangajwi wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi ku ibwirizwa shingiro rya repubulika y'uburundi n'ayandi mabwirizwa kandi ndiyemeje ko nzoharanira niziganya ineza y'uburundi n'abarundi nkubahiriza ubumwe bw'abarundi abo bashyikirijwe ayo mabanga bakaba mu nyuma yo kurahira baciye bajya gutera umukono mu gitabo bahawe n'abajejwe sentare yubahiriza ibwirizwa inshingiro byemeza yuko binjiye muri ayo mabanga Jean-Marie Mayonga turaza kugaruka mu kanya ku mwidondoro w'abo bategetsi bashasha tubandanije n'amakuru hajanye n'ubutungane sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Cibitoke yaraciriye igihano c'umunyororo wo guhera y'umupolisi yagirizwa kwica abishaka umusirikare wo mu ikambi ya Cibitoke hari mu rubanza rw'ikibiriraho mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri abandi basirikare babiri baciriye umunyororo w'imyaka itatu hamwe n'umupolisi umwe yahanishije umunyororo w'imyaka ibiri bose bagirizwa kuba hatatabaye uwo muntu mu ngorane yarimwo no kwinjira mu nzu y'umuntu batabifitiye uruhusha iyo nta y'icese ikaba yamaza amasaha atanu ni inkuru ya Jackson Bahati tuyisomegwa hano muri studio na Yvette Nijimbere muri urwo rubanza rw'ikibiriraho uwaserukiye leta yagiriza umupolisi iri n'ubushobozi Diomede kwica bishaka umusirikare azwi ku izina rya Nazaire yo kurera yakorera mu ikambi ya Cibitoke mu ijoro ryo kuwa 11 na kabiri za kuno kwezi aho yamusanze aho yarasanzwe afise ubunwero n'abapolisi batatu bari kumwe mu gikorwa cyo gukizura bagirizwa n'umushikiriza manza wa leta ibyaha bibiri harimo ico kudatabara umuntu ari mu ngorane ndetse n'ico kwinjira mu nzu y'umuntu utabifitiye uruhu arusha abapolisi uko ari batatu barahakana ivyo vyaha bagirizwa bagasigura ko mu gihe mugenzi wabo yakoreje ico caha bo bariko baragwana nabo basanze muri ico kirabo ko batabonye uko vyagenze inyuma y'amasaha atanu bariko bumvirizwa sentare nkuru y'igihugu yo mu ntara ya Cibitoke ikaba yaciriye umunyerero guherayo umupolisi azwi ku izina rya Irinubushobozi Diomede bamwe mu bo mu muryango wa Nazemfa yo kurera barashima uko ugo rubanza rwagenze bagasaba abakora amabi nkayo ko boza barahanwa twebwe turabishimye ku buryo sentare ariyo iciye urubanza tugosaba yuko n'abandi bazoza bara barakora ibyaha nk'abo boza barabahana babahanisha nk'ibyo kugira ntihazasubire n'ubundi gasaba konona ngo akore ibyaha nk'ibyo ndetse n'umushingwamanza w'abapolisi batatu arashima ingingo ya sentare twakiriye neza urubanza rurajya gushingwa na sentare kuko ku ruhande rumwe byagaragaye yuko hari ibyaha byakabijwe umushikirizamanza yari yagirije abo dufasha amasentare yakoze icijejwe iraheza irahindura kamere kicaha abapolisi babiri harimo wararongoye igikorwa cyo gukizura bakaba bahanishijwe umunyorero w'imyaka itatu n'ihadawu y'amafaranga ibihumbi ijana by'amarundi undi mupolisi nawe aciriga umunyororo w'imyaka ibiri n'ihadawu y'amafaranga ibihumbi ijana isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine tubandanya n'amakuru mu bayavugwa mu bijyanye n'indero hatanguye kuri wa gatatu ikibazo giha uburenganzira abanyeshuri barangiza ishuri mu gisata cy'ubuvuzi bwo gukora ikibazo cya leta kiba ububasha bwo kubandanya inyigisho za kaminuza muganga jean claude bizimana arongoye igisata cyo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kijejwe amashuri yisumbuye y'ubuvuzi avuga ko icyo kibazo cyagarukanye hakanovera mu nyigisho zijanye n'ubuvuzi mu kanya Tanzania imvugo vou vuga undemeshe mu mvugo iremesha y'uno munsi turabira hamwe imvugo ibereye mu gihe abandi bari mu mubabaro wo kubura babo umumenyeshamakuru hakora mu gisata kijeje gutatura amatati bidaciye mu ngimba agasigura ko kuba intambirakiza ari kimwe mu bizirana ko mu mico y'abarundi jehome niyo nzima abona ko ibyo bikomeza urwanko hagati y'imigwi ifitaniye amatati ibishobora kuvamwo kwihorahorana uwo mumenyeshamakuru ahanura abarundi kwama bagendera imico Choron, Ornella Mocho. kunezerererwa urupfu rw'umugwi w'abantu canke umuntu aturuka mu mugwi kanaka ngo byerekana urwanko ruri hagati y'uwabuze n'uwundi jerome niyo umumenyeshamakuru akora mu gisata kijejwe gutatura amatatu bidaciye mu ngimba agasigura ariko ko ibyo bitandukanye n'imico y'abarundi igihe nk'umuntu ashobora kuba wowe umufata nk'umwansi ukavuga uti ni umwansi ku buryo abarundi bavuga ngo sinzobona aramvuye ku izosi ingaruka ya mbere ni imbuto mbi ibiri kwira abibwa mu gwaruka ni ukuvuga yuko abantu bumva nk'iyi yo gukindaga cyangwa yo kunezererwa ikibi cyashikiye abandi ugwaruka rurashobora gukura bwibaza ngo ni umuco mwiza rugakurana rero iyo ngeso mbi kuvuga ko ugwaruka ruca rukora rutagira umutima w'ubuntu ngo amajambo nk'ayo mu gihe nk'ico agumye hanahana hagati y'imigwi y'abantu ngo bishobora gutuma havamwo ukwihorahorana ngo ibishobora gushikana ku mabi y'ikivunga ingaruka ya kabiri ni uko hashobora kubaho ingendo bishobora gukomeza gwa gwanko rwari hagati y'iyo migwi ibiri tuvuga uyo akoresheje iyo mvugo bigaca bituma wa mugwi wa babandi babuze nabo bakomeza umutima w'urwanko nyabuna bati mwaranezerewe kibi cacu natwe siga tuzobona ikibi kirabashitseko bibaye ngombwa mbere ugasanga bamwe ikibi barakizanye kugira ngo nabo banezererwe icyo kibi cyane kubwa birashobora gukomeza rero amatati yoheze canke urwanko goheze rugaca rukomera ingaruka ya gatatu ari nayo nibaza iko bikomeye cyane iyo umutima bene uwo ukomeye abantu baba bitana inyamaswa bakagera n'igihe basimbanira ko imigwi ikamarana haragera igihe ushobora no gushika ku bwicanyi bw'ikivunga Jerome Nyonzima aratanga impanuro zitandukanye ku bwiwe zihamagarira abarundi kugendera imico runtu akaranga k'abarundi harimwo imico runtu imico runtu no kuvuga ibuza kubura isoni ikabuza kuba intambira kiza ikabuza ihorihori ibyo bintu abantu nibavyirinda bazoba ariko bagendera imico abantu kandi bakure biyumvira kwihora imvugo irangwa n'ikirorogwe kiri ku mutima ni ukuvuga hari ikintu gisokoroka ku rurimi nuko kiba kiri imbere mu muntu ikiri ku mutima rero abantu nibicare babanze baje bishire mu gishingo c'urya muntu yabuze canke yashikiwe n'ivyago n'umuntu biyivye honyene ari nk'inka canke impene batwaye abantu baramuhoza ce wiyumvira wabuze abantu abantu rero bomenya yuko zirisha mu kike zirariye igihe ruyihinga kandi ruriye abandi rutakwibagiye Jean Nyanzima angiza kandi yibutsa abantu kicu batifuza ko kibaba ko batocifuriza n'abandi aho muco tubandanye n'amakuru hajanye n'ubutunzi kuduza amafaranga leta ikoresha mu gisata cy'uburimyi kwitaho igisata cyo guhingura umwimbo w'uburimyi kugwiza umuyaga nkuba wokoreshwa n'amahinguriro nibyo bibazo leta ikwiye gukorera eh, ku gutorera umuti nako mu bijanye n'ubutunzi bivugwa n'umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'umwigisha muri kaminuza afatiye kucegeranyo cegeranyo cy'ibanki y'iterambere ya Africa BAD ni kuvyerekeye umwimbo mu by'ubutunzi utera wiyongera nkuko byibonekeje mu mwaka uheze wa 2019 Jean Prosper Niyoboke akabona ko mu vyotuma mwimbo w'igihugu wisunura gusumba ari gutorera umuti ibyo bibazo tumukurikire kuri micro ya Armel Motore Jean Prosper Niyoboke muri umuhinga mu by'ubutunzi mukaba n'umwigisha wa kaminuza banki ya Afurika y'iterambere iherutse gusohora icyegeranyo yerekana ko Burundi bwaba bwaragize iterambere mu by'ubutunzi mbega mubibona gute ico novuga nuko iryo terambere vuye ku nguvu ziteranye zivuye kuri kubirakorwa mu gihugu cane cane tworaba ahanini ni inguvu nka kiyagigo ca Ubere cashizemo mu kwegeranya mu gusarura amakori no kugerageza guhamagarira abakozi abafisi imitahe ariko kwakora ibintu bihugu ushobora kwijukira gukorera habona n'ahandi birava no kuko ibihe birere byagiye biragenda bigatuma umwimbu ugenda neza amarero n'ibindi bintu novuga bijanye n'ingene igihugu kiba kiratunganya ibikorwa kugira ntihabisesagurwa bajye ubutunzi ivyo biraheza bikagira icyo bifashije mu kongera umwimba hama ahantu heza nkavuga nti ivyo nuko tubibone neza icoba carakoretse mu gihe atanze imihoho mushikiranganje wa mbere hajana n'abagize leta bose n'icegera c'umukuru w'igihugu harashobora kurongora inama shikiranganje afatiye ku rutonde ye mu vyihwezwa aho nyene rero umukuru w'igihugu abicishije mu itegeko idonido na moyize Misako ingingo y'ijana na y'ibwirizwa shingiro ritegekanya ko umushikiranganji wa mbere ari warongoye leta uwo nawe akurikiranira hafi ibikorwa bya leta amaze kugenwa n'umukuru w'igihugu niwe akoranya inama zo gutegura inama shikiranganji mu ngingo y'ijana mirongo itatu na kane y'ibwirizwa shingiro amategeko ntunganyabikorwa ya leta aratomora uburemesha ibikorwa bya leta n'ubikurikiranira hafi igihe umushikiranganji wa mbere afatiriwe leta niyo ishinzwe ishyirwa mu ngiro y'imigambi mikuru mikuru y'igihugu yashinzwe n'umukuru w'igihugu ingingo ijana mirongo itatu n'indwi itegekanya ko leta itegerezwa kwihweza ingingo zose nkuru nkuru za politike y'igihugu integuro z'ama amasezerano hagati y'uburundi n'andi makungu integuro z'amabwirizwa integuro z'amategeko y'umukuru w'igihugu amategeko y'umushikiranganji wa mbere n'amategeko nshikiranganji yose yerekeye ingingo ziraba bose nayo mu mabanga y'icegera cy'umukuru w'igihugu ingingo y'ijana na mirongo ibiri na kabiri bwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani mu kurangura amabanga y'igihugu umukuru w'igihugu arashobora gutuma ikegera ciwe kurongora inama shikiranganji kubiri ku rutonde rutomoye mu vyihwezwa mu gihe ikegera cy'umukuru w'igihugu atanze imihoho asandavye canke hari iyindi mvo iyo yo yose imubuza kuba akirangura amabanga jejwe haragenwa ikegera cy'umukuru w'igihugu mushasha hakurikijwe uko uwo asubiriye yari yagenywe mu kiringo kitarenze iminsi mirongo itatu iharugwa kuva kuva uwo asubiriye avuye mu mabanga nk'uko biri mu ngingo ijana na mirongo ibiri n'indwi umukuru w'igihugu agiye inama n'icyegera cy'umukuru w'igihugu bene umushikiranganji wa mbere aracyongera ko umushikiranganji w'ukwivuna abansi atabava mu bwoko bumwe n'umushikiranganji w'umutekano INSS nayo kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi gushyika uno munsi Prosper Bazombanza akaba yari asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ingena amashyirahamwe y'ubwishingizi akora mu Burundi Charles Makoto turabandanya no mwidondoro w'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni tubibaze Emery Richard niyo nkuru kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 gushika mu gihumbi kimwe na 1990 icyenda na gatatu aca yinjira muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi arengeye mu bunyoni yari mu mugwi w'igihugu ujejwe gutunganya imigambi mu mugu w'ishyirahamwe mpuzamakongoni ujejwe gutsimbataza amahoro muri icyo gihe nyine yaranarongoye umugu w'abarongoye urwego rw'igipolisi mu karere ka afurika y'ubuseruko mu bijanye no kurwaniriza umwasi hamwe kuva mu bihumbi bibiri n'indwi gushyika mu bihumbi bibiri n'icyenda arenga iyo mibunyoni yararongoye urwego rw'abashikiranganji b'akarere ko hagati rujejwe ibigwanisho bito bito centre regional sur armes légères mu gifaransa kuva mu 2007 gushika mu 2014 arenga iyo mebunyoni yari mu mugwi w'igihugu ujejwe gukura ibigwanisho mu banyagihugu arenga iyo mebunyoni afise urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza yaronkejwe mu ishuri rya Bibiliya Emmaus yaronkeye ku buhinga ngurukana bumenyi bita correspondance mu gifaransa ari mu mwaka wa 2012 yaranakarihirijwe ubwenge akatari gake mu bijanye n'uburongozi haba hano mu Burundi no mu gihugu ca Kenya yaranakarihirijwe ubwenge kandi mu vyigwa byo kugwanya umwansi aciye mu vy'amadini mu bihugu bya Algeria Maroc na Ghana arengeye mu bunyoni mu mabanga yajejwe kandi harimo kuba yarabaye umuhuza bikorwa mu biro bikuru bya gisirikare kuva mu mwaka wa 2004 gushika mu mwaka wa 2005 yarabaye n'umuyobozi mukuru w'igipolisi c'u Burundi kabiri mu mwaka wa bibiri na gatanu gushika mu mwaka wa bibiri n'indwi yaranabaye umushyiranganji ajejwe umutekano inshuro zibiri ubwa mbere kuva muri munyonyo bibiri n'indwi gushika muri munyonyo bibiri na cumi na rimwe hanyuma kuva muri Nyandagaro, bibiri na cumi na gatanu gushika no munsi arenga iyo mu bunyoni akaba yari asanzwe ari umushyiranganji w'umutekano Emery Charles niyo nkuru ni na hano amakuru twari ko turabashikiriza haciye agarukira tubashimire mwebwe mwatwumvirije ibindi biganiro birabandanya